globalement, notre but, c'est de créer un mouvement solidaire, euh, confiant, humain, pour détruire notre gouvernement, notre, le système qui, est en train de, de, nous écraser du jour au jour. humano bat, gobernuaren desegiteko, sistema desegiteko, egun ez egun gure desegiten ari delako. Esaldi hau, terrorista baten itzak bezala ikusiko dituzte batzuek. Nik ez, oartu sistem bezala hau adineko pertsona bat da mintzo hemen. Kabiliarra da bera, eta bere egian errespetatua. Hogeita malau egiz osatutako eskualde bat da barbasa. Hoita zazpi mila biztan lez kabilia tipian kokatua. Bi mila bi urtetik bertako biztan lehek autoeraketa plantan eman dute. Gune autonomo bat sortu dute. Biltzar nagusien bidez funtzionatzen dute, erri bakoitzean komiteak badira, bakotsak bere sekuritatea adibidez segurtatzen du, ezpaita gehiago poliziarik kabiliako gune autonomo hortan. 2000 bat eta bi aldean matxinada bat abiatu zen kabilian. Errepresio tresna gisa ikusten zituzten jendarmeria eta komisaldegiak ustu zituzten adibidez eta bertako funtzionariak kanporatu haien lurralditik. Tamazik hizkuntzaren babesa ere nagusi da barbasa eskualdean. Algeriak zapaltzen zuen kabiliar hizkuntza populakuntza altxatu, antolatu da eta ez du gehiago Algeriako gobernuaren autoritatea onartu. Euskaraz erraiten da ezina ekin ez egina. Alta olako mugimendurik ez da horre ikusten Euskal Herrian. Beti oprimitzaileari galdetzen baitzaizkio ekintzak egitea, indarrak egitea guretzat. EHZ eta festivalaren baitan gogo eta gune bat bada. Gogo eta horri haintzen jasta gisa zinemaldi bat proposatzen dute. Lehen gaualdia ostiralean izanen da kanboko gaztetxean gaueko behatzitan, barbasa eskualdeaz dokumentala filme egilearekin batera ez parada. Utopia baita oraindik entxatua ez dena.